Şakıyan şu bülbüller der ya Rabbi ya Rabbi Bunca laleler güller der ya Rabbi ya Rabbi Bunca laleler güller der ya Rabbi ya Rabbi Ağaçlar yaprak yaprak yeşil mavi kara ak Ne varsa büyük ufak der ya Rabbi ya Rabbi ne varsa büyük ufak der ya Rabbi ya Rabbi Yer gök zaman ve mekan Dağ taş dere toz duman Çığlık feryada haman der ya Rabbi ya Rabbi Çığlık feryada haman der ya Rabbi ya Rabbi Kalp gözünü açıp bak bir an için yok durmak şu sular ırmak ırmak der ya Rabbi ya Rabbi Şu sular ırmak ırmak der ya Rabbi ya Rabbi Çayır çimen ot yonca Lale sümbül gül gonca Yerde gezen karınca der ya Rabbi ya Rabbi Yerde gezen karınca der ya Rabbi ya Rabbi Sarmış alemi onur İsmi dilde okunur Gözyaşı billur billur der ya Rabbi ya Rabbi Gözyaşı billur billur der ya Rabbi ya Rabbi Koyun kuzu kuş cüce hem gündüz hem de gece durmadan hece hece der ya Rabbi ya Rabbi durmadan hece hece der ya Rabbi ya Rabbi feryat figan amanek Bunca varlık bunca şey Çığlık çığlık öten neyler Ya Rabbi ya Rabbi Çığlık çığlık öten neyler Ya Rabbi ya Rabbi Kelebekler arılar Lapa lapa yankar İşte şu billur pınar der Ya Rabbi ya Rabbi İşte şu billur pınar der Ya Rabbi ya Rabbi işte şu billur pınar der ya Rabbi ya Rabbi